Hamd Allohnikidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksiz zotdir. Mulk ham, hamd ham unikdir va u barcha narsaga qodirdir. Ey Alloh, men sendan bu tundagi va undan keyindagi yaxshilikni so'rayman. bu tundagi va undan keyindagi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. Parvardigoro, men sendan yalqovlikdan va yomon qarishlikdan panoh berishingni so'rab iltijo qilaman. Parvardigoro, menga do'zax hamda qabr azobidan panoh bergin. Allohumma bika amsayna va bika asbahna. وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير Ey Allah sen sabab madading bilan tunga yetdik sen sabab madading bilan tongga yetdik sen sabab madading bilan hayotmiz va sen sabab sening madading bilan hayotdan ko'z yumamiz. Qaytishlik sengadir. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك يا الله كتشكي الدم men seni arshingni ko'tarib turguvchilarni, maloyikalaringni va butun mahluqotingni guvoh qilib aytamanki, sen Allohdirsan va sendan o'zga hech bir iloh yo'q. Sen yolg'izsan va sening hech qanday shiriging yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam sening bandang hamda rasulingdir. Allohumma إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها tunga yetdik butun mulk olamlar parvardigori Allohnikidir ey Alloh men sendan shu kechaning yaxshiligini fathini g'alaba yordamini nurini barakasini va hidoyatini tilayman sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Allohning mukammal kalimalari bilan yaratganlarning yomonligidan panoh tilayman. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad. Ey Alloh, nabiyimiz Muhammadga salot va salomlar yog'dirgin. Bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الله taologa بينها hamdlar bo'lsinki mo'minlarni iymon bilan mukarram qildi va islom ummatiga mukammal din islom dinini alloh taolo o'zi rozi bo'lgan holatda nasib etdi va albatta bu ne'matlar juda ham buyuk ne'mat alloh taologa bu iymon ne'mati uchun va islom ne'mati uchun biz mo'min musulmonlar ertayu kech shukrona aytsak kam. Chunki bu ne'matlarni shukronasini ado eta olmaymiz. <clears throat> Va inshaalloh <clears throat> Alloh taoloning fazli marhamati bilan o'zini kalomini tilovat qilishlik va uning ma'nolarini bilishlik va Alloh qodir qilganicha unga amal qilishlik ne'matini Alloh taolo nasib etgan ekan. Albatta bu ne'mat juda buyuk ne'mat. va biz ham mana bu Robbimizning tavfiqi bilan Qur'oni Karimda hammamizga yod bo'lgan, albatta ma'nolari ham yod bo'lib ketgan Asr surasini tilovat qildik. Alloh subhanahu va taolo mana bu 3 oyatdan iborat Asr surasida asrga qasam ichib turib marhamat qildiki, asrga qasamki, albatta insonlar barchasi ziyonkorlikdadir, xusrondadir, magaram iymon keltirgan va amali solih qilgan va bir-birlarini haqqa tavsiya qilgan va bir-birlarini sabrga tavsiya qilgan kishilargina najot topuvchilar deb Alloh subhanahu va taolo umumiy ziyon ko'ruvchilarni safidan to'rt sifatga ega bo'lgan. Iymon sifati, amali solih va bir-birini haqqa buyuradigan va bir-birini sabrga buyuradigan kishilarni Alloh taolo istisno shaklida najot topuvchilar safiga qo'shdi. Albatta bu sura <clears throat> aytib o'tdim, hammamizga yod, ma'nolari ham yod, buning tafsirlari ham ko'p eshitganmiz. Va lekin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin eslating ey Muhammad alayhisalom, eslatishlik mu'minlarga foyda qiladi degan eslatishlik bobidan bir eslatib qo'yamizki, albatta mana bu sura sahobalarining o'zaro bir-birlarini ko'rgan vaqtlarida iymonlashlikka tanlagan suralar hisoblanardi. Albatta, sahobalar bir-birlarini ko'rishgan vaqtida mana shu Val Asr surasini eslatishar edi. Ya'ni mana bu surani Imom Shofiy rahmatullohi alay aytadilarki, agar Qur'oni Karim nozil bo'lmasdan faqatgina mana shu surani o'zi nozil bo'lsa edi, bashariyatning hidoyatiga, bashariyatning baxti saodatiga kifoya qiladigan sura edi deb aytgan edilar. Ya'ni 3 oyatdan iborat. Va lekin bu 3 oyatdan iborat kichkina surada Alloh subhanahu va taolo insonlarni 2 qismat kutayotganini, ya'ni jannat ahli bilan do'zax ahlini kutayotganligini. Ya'ni bu insoniyat hayotga kelib imtihondan o'tganlari najot topuvchilar va imtihondan yiqilib qolganlar esa ziyon ko'rib jahannamga ketuvchilar ekanligini Alloh taolo mana bu surada nima qildi? Bizlarga ma'lum qildi. Yana Alloh taolo Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlarda, juda ko'p suralarda buyuk narsalarga qasam ichadi. Va mana bu qasamdan keyingi kelayotgan oyatlardagi xabar juda ham muhim xabar ekanligini va albatta har bir musulmon kishi Alloh taolo qasam ichib aytgan oyatlarga butun vujudi bilan e'tibor berishligi lozim bo'ladi. Yani Alloh Teala asr ya'ni buni mufassirlar turli tafsir qilishadiki, 100 yil, ya'ni bir karın, bir asrga qasam ichilgan deyiladi yoki boshqa tafsirlarda esa asr namoziga qasam deb aytiladi. Ikkala holatda ham bu muhim narsaga qasam ichilyapti va bu muhim qasam içilingen narsadan keyingi oyatda Alloh Teala insonlarni cümleten hammasi ziyonkorlikdadir dedi. husrondadir dedi. Ta'kidan aytdiki, albatta insonlar ziyon qiladi dedi. Ya'ni husron qiluvchilarning oqibati ular dunyoda ham husronda bo'lishadi va oqibatda ham qiyomat kunida, oxirat kunida Robbil alaminning alamlantiruvchi azobiga sazovor bo'lishadi. Mana bu insonlar qaysi davrda yashashlaridan qat'i nazar, Odam alayhisalomdan tortib to qiyomat kunigacha keladigan insonlar agar iymon sifatiga ega bo'lmas ekanlar, amali solih qilmas ekanlar va bir-birlariga haqni tavsiya qilmas ekanlar, haqqa buyurmas ekanlar va mana shu haq yo'lda yetayotgan ozorlarga bir-birlarini sabrga buyurmas ekanlar, Alloh subhanahu va taolo u insonlarning qaysi davrda yashashlaridan qat'i nazar, qanchalik kuchlik, qanchalik martabalik, qanchalik nasabga ega bo'lishlaridan qat'i nazar hammasining ziyonkor ziyonkor ekanligini Alloh taolo e'lon qildi. Agar u iymonga ega bo'lmasa ekan. Ya'ni Alloh taoloning qo'ygan bu imtihonidan najot topishlik uchun birinchi shart iymon sharti topilishi kerak. Birinchi shart. Ya'ni falonchi payg'ambarning avlodi falon davrda yashagan, falon shaharda tug'ilgan yoki shuncha tarafdorlari bo'lgan emas. balki iymon sifatiga ega bo'lishiga shart. Agar u butun hayotini sarflagan bo'lsin, insoniyatni hayotini osonlashtiraman, osmonlarda uchiraman yoki qitor poyezdlar bilan ularni yukini yengil qilaman deb umrini hammasini sarflagan bo'lsin. Va aytib o'tdik, qanchadan qancha million milliard tarafdorlari bo'lsin. Umri ham 1000 yil yashagan bo'lsin. Agar u mu'min bo'lib o'lmagan bo'lsa bu dunyodan, o'tmagan bo'lsa u ziyonkordir. Har qancha insonlar uni qilgan ishini maqtasin. Har qancha insonlarga yoqqadigan, ularni og'irini yengil qiladigan ishlarni qilsin. Bugun bugungi kofirlar uzoq tarix emas. Bugungi kofirlar o'zlarini ana shu fosit aqidalari bilan biz bashariyatga yaxshilik qilyapmiz deyshadi. Ko'priklar solishadi. yo'llarni chiroyli asfaltlab, odamlarni, mashinalarni borib kelishini osonlashtirishadi. Kosmosga uchishlikka muvaffaq bo'lishadi. Va lekin mu'min bo'lmaganlari uchun, Allohga iymon keltirmaganlari uchun bularni qilgan barcha urinishlari oxirida xusron bilan tamom bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni boshqa oyatlarda marhamat qilib aytgan ediki, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ey mu'minlar, Allohdan haqiqiy qo'rqinglar. Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar. Va hayotdan ko'z yumayotgan vaqtinglarda musulmon bo'lgan holatdagina hayotdan ko'z yuminglar dedi. Ya'ni hayotdan ko'z yumayotgan kishi iymon islom sifatiga ega bo'lmas ekan, uning oqibati faqat husrondir, faqat ziyondir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo najot topuvchilarni to'r sifatga ega bo'lgan kishilar deb atadi. Ular mu'minlar va amali solih qiladigan, Alloh taoloning buyruqlarini bajaradigan, Alloh taolo qaytargan narsadan qaytadigan kishilar. va faqatgina solih kishi bo'lib qolmasdan bir birlarni haqqa tavsiya qiladigan, bir birlarni ma'ruf ishlarga buyuradigan, munkar ishlardan qaytaradigan uchinchi sifati bor kishilarni Alloh taolo najot topuvchilardan dedi. Endi kishi odamlarni haqqa buyurib, botildan qaytarib yashayman desa, u albatta qarama-qarshilikka uchrashlik kerak. Albatta u aziyatlarga ro'bora bo'lishlik kerak. xoh bu kofirlarni ma'rufga buyurish bo'lsin, xoh mu'minlarni. Ba'zi vaqtlarda mu'minlarning ichida ham odamlarni haqqa buyurib yashayman desangiz, mu'minlarning ichiga sig'may qolasiz. Mu'minlar tomonidan malomat bo'lasiz. Mu'minlar tomonidan aziyat chekasiz. Xossatan mu'minlar jamoati, mu'minlar jamiyati munkarga mukkasdan ketgan bo'lsa. Mu'minlar munkar amalni qilib yashayotgan bo'lsa, Alloh va uning rasuli qaytargan narsalarni qaytmayotgan bo'lsa, mana shunday munkarlarga to'lgan jamoatga yoki jamiyatga bir muslih kishi kirib, odamlarni mana shu munkardan qaytarib yashayman desa, albatta u aziyat tortadi. Albatta u qarama-qarshilikka uchraydi. Bu payg'ambarlar, bu Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bu sahobiylar, bu tobiinlar, bu taba tobiinlar salafi solihlarning hayotida o'tgan voqilik. Hatto mu'minlar mu'minman deb hayotini faqat munkar bilan o'tkazayotgan kishilarning ichida aziyatlangan tarixda ko'p ulamolar bor. ko'p ulamolar borki, ular mu'minlarni munkardan qaytargan uchun azorlangan. Zindonlarga tashlangan. Turli-turli tayziqlarga uchragan. Agar biz ham ana shu najot topuvchilarni sifatiga ega bo'ladigan bo'lsak, 4-sifat vatavasav bis sabr bir-birini sabrga buyuruvchilar faqat o'z sabr qiluvchi emas. bir-birlarini sabrga buyuruvchilar sifatiga ega bo'lishimiz kerak. Chunki eng qiyini bu 4-sifat. Alloh taolo tavfiq bergan bo'lsa, iymon ne'matiga inson musharraf bo'lishi mumkin. Alloh tavfiq bersa, amali solih qilishi mumkin. Alloh tavfiq bergan bo'lsa, odamlarni haqqa buyurib, nohaqlikdan qaytarishi ham mumkin. Lekin mana shu yo'lda istiqomatda qolishlik Mana shu yo'lda oxirigacha turib berishlik hammaga ham nasib etmaydi. 4-sifat va tavasav bis sabr bir birlarni sabrga buyurish sifati juda ham muhim. Chunki albatta haq da'vat uni ro'parasida qarama-qarshilikka uchraydi. Va bir haq da'vatni haqligini uning ro'parasida chiqayotgan qarama-qarshilik isbotlaydi. Shuning uchun qaysi bir doini, qaysi bir muballig'ni da'vati qarama-qarshilikka uchramayaptimi? Demak, uning ulamolarning so'zi bilan aytganda iymonida qandaydir bir shak bor. Chunki payg'ambarlar qarama-qarshilikka uchragan. Chunki sahobiylar qarama-qarshilikka uchragan. Chunki tobiinlar qarama-qarshilikka uchragan. Agar biz musulmonlarning ichida qo'l bola muballiq bo'lib, qo'l bola doi bo'lib yashashlikni istasak, biz odamlar tomonidan aziyatlanmaymiz. Dasturxonni to'ri bizniki bo'ladi. Taomlarni yaxshisi bizniki bo'ladi. Odamlar hammasi bizni yaxshi ko'radi. Chunki ularni biz munkarini qo'llab-quvvatlab beryapkanmiz. Qimor o'ynab o'tirgan bo'lsa, kirib ularni dasturxonida choy ichib, taomini yeb, ularni qilyapkan bu harom ichini Bizi bu o'ltirishligimiz qonunlashtirib beradi. O'sha qimorbozlar bizni cho'ntagimizga ham 4 tanga tashab qo'yadi. Domla mana onu yaxshi işler ishlatasiz deb. Shoyat masjidlarni ham qurib bersa kerak. Toshkentdagi reketyorlar qurgan masjidga o'xshadi. Odamlardan haromni olib, reketyorlar Toshkentda masjid qurgan biz bilamiz. Ya'ni Agar biz istasakki odamlar tarafidan aziyatlanmaylik, odamlarning oqimiga qarshi yurmaymiz, balki ular bilan birga oqamiz. Xuddi o'lik balikka baliqqa o'xshab. O'lik baliq suvni oqimiga qarshi emas, suv bilan birga oqadi. Lekin tirik baliq oqiyotgan suvni oqimiga qarshi yuradi. mu'min kishi tirik baliq bo'lib hayot kechirishi kerak. O'lik baliq emas. Odamlar qilyotgan munkar, odamlar qilyotgan ma'siyat, odamlar qilyotgan gunohlarga tomoshabin bo'lib turishlik bu mu'minlarning sifati emas bu. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zi tarafidan bir ilohiy sunnatni e'lon qildi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان ربك ليهلك القرى ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون Ey Muhammed Aleyhisselam sizni Rabbingiz bir qariya ahlini zulm qilganligi sababligidan halok qilib yubormaydi toyinki uning ahllarini ichida muslihlar bo'lar ekan. Muslih bir jamoatni bir jamiyatni, bir millatni, bir davlatni ichida odamlarni haqqa buyuradigan va munkardan qaytaradigan kishilarni muslihlar deyiladi. Solihlar emas. Solih kim? Amali solih qiladi o'zi. Allah farz qilgan ibodatlarni bajaradi. Allah man qilgan haromlardan qaytadi. Lekin dunyoni to'fon olsa, uni parvosiga kelmaydi. qo'shnisi mujrimmi? Qo'shnisi munkar qilyaptimi? Unga qizig'i yo'q. Ya'ni dunyoni selosa, parvoz kelmaydi u. Lekin o'zi harom yemaydi. Bu ummati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni vazifalarini bajarmaslik sifati bu. Solih o'zi yaxshi amal qilaveradi. Dunyo bilan ishi yo'q. Dunyoni yok deyip parvosi yo'q deb bo'ladi telimizde. o'zimiz tilimizda. ki ko'p rivoyatlarda ki Alloh subhanahu va taolo katta-katta qavmlarni halak qilib yuborgan. Sababi bu qavm ma'siyatga mubtalo edi. Alloh subhanahu va taolo Jibril aminga bu qavmlarni kılışını qilishni buyurgan vaqtida Jibril amin aleyhisselam tushgan vaqtlarida ko'rsalarki, bu fosiq fojir qavmining ichida solih kishilar ham bor ekan. Ya Rob, solih kishi ham bor ekan bu qavmning ichida deganda Alloh taolo shuni uyidan xaloq qilishlikni boshla deb buyurgan. Ya'ni mana shu solihni uyidan xaloq qilishlikni boshlagin. Chunki u o'zi amal qilgan edi, lekin atrofdagilarni bu amalga buyurmagan. bu islom ummatini Muhammad alayhisalomning ummatlarini avvalgi ummatlardan afzalligi mana shu yerda. Ya'ni bu degani faqat ummati Muhammad Mustafa sallam namoz o'qiyapti, roza tutyapti degani emas. Bu ummatdan oldingi ummatlarga ham farz qilingan namoz. Lekin bu ummatni u ummatlardan afzal qilgan, fazilatli qilgan sifati odamlarni haqqa buyuradi ma'rufga, munkardan qaytaradi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Sizlar ey islom ummati, ey Muhammad alayhisalomning ummatlari, ey musulmonlar, insonlar uchun chiqarilgan eng yaxshi xayr ummat bo'ldinglar. Xayr, ya'ni boshqalardan afzal sizlar. Sizlar boshqalardan yaxshisizlar. Sababi nimaga? Sizlar ma'rufga buyurasizlar, munkardan qaytarasizlar. Va Allohga iymon keltirasizlar. Mana bu vazifa faqat ulamolarni yo, olimlarni yo, ilm ahllarini vazifasi emas. Kuntum sizlar ey islom ummati, islom ummati. Ya'ni men musulmonman deganni vazifasi faqat namoz o'qish, roza tutishligi, qodir bo'lsa zakot berib haj qilishlik emas. Odamlarni ma'rufga buyurishlik va munkardan qaytarishlik. Alloh taolo aytayaptiki, bir qavmni Alloh haloq qilib yubormaydi, agar u qavmning ahlidan muslihlar bo'lsa. muslih bilan solihni farqini aytdim. Solih kishi shuki, u Alloh taoloning buyrug'ini bajaradi. O'zi harom yemaydi, lekin odamlar bilan ishi yo'q. Ko'radi, ko'rmay o'tib ketaveradi. Bir kishi munkar qilyapti, bir kishi o'g'irlik qilyapti, bir kishi baytul moldan o'g'irlayapti. Ko'rib ko'rmaslikka o'tib ketaveradi. Qalbi qiynalmaydi, ya'ni Agar qalb bilan qalbi bilan qiynalsa-ku, endi unda eng zaif iymon bo'ladi. Agar ko'rdi bir munkarni yo, qalbi bilan qiynalib o'tib ketdi. Shuni iymoni eng zaif iymon, musulmonlarning ichidagi eng zaif iymon qalbi bilan yomon ko'rishlik. Munkarni Agar qalbi bilan ham yomon ko'rmasa, ko'radi-yu munkarni qalbi bilan ham yomon ko'rmaydi, parvosiga kelmaydi u. Unda iymon yo'q. Unda iymon yo'q. U iymonni da'vo qilmaslik kerak. Menga nima deb o'tib ketyaptimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bashoratlari bilan uni qalbida iymoni yo'q odam. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilarki, "Marra minkum munkaran فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَزْعَفُ الْإِيمَانِ Sizlardan qaysi biringiz bir munkarni ko'rsa, ya'ni musulmonlar, bu mu'minman, musulmonman deganlarga bu hadis. Sizlardan ey mu'min musulmonlar, qaysi biringiz bir munkar noshariy ishni ko'rdimi, qo'li bilan tiyib qo'ysin. Qo'li bilan qaytarsin. Qo'li bilan qaytarishiga qodir bo'lmasa, qo'rqsa, yo shunga qodir emas, shuni qaytarishi bilan mumkin uni tirikchilik o'tmay qolar, odamlar ichidagi obro'si yo'qolib qolar, odamlar uni ko'tar-ko'tar qilmay qolishi mumkin. Bunga qodir bo'lmasa tili bilan qaytarsin. Tili bilan qaytarsin shu ishni qilmagin deb. agar bunga ham qodir bo'lmasa. Chunki tili bilan ham aytgandaki mumkin obro'siga bir zarar yetadi. Uni soxta ko'tar-ko'tar odamlar qilmay qo'yadi. Meshatni yaxshisini yemay qoladi. Endi u qalbi bilan qaytarsin. Qalbi bilan qaytarib yomon ko'rib qo'ysa shu. Qalb bilan qaytarishi shuni yomon ko'radi. Va lekin qalb bilan qaytarishlik eng zaif iymondir deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Bir jamiyat qachon buziladi? Bu jamiyatning ichida muslihlar qolmaydi. Muslihlar bo'lmaydi. Odamlar gunohni hech kimdan qo'rqmaydi. Na xudodan qo'rqadi, na odamdan hech kimdan qo'rqmasdan amal qilaveradi. Shuning uchun bu vazifa og'ir bo'lganligi uchun, qiyin bo'lganligi uchun 4-sifatga ega bo'lishimiz kerak. Bir-birlarimiz sabrga buyurishimiz kerak. Birodar, siz emas yolg'iz bu haqqa buyurib munkardan qaytarib ozorlanyapsiz. Sizdan yaxshiroq insonlar ozorlangan. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh tobiinlardan hisoblanadi. Bu kishi kofirlar tomonidan ozorlangan emas. nodon musulmonlar tarafidan ozorlangan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Uqsham kofirlar munofiqlar tarafidan ozorlangan emas, nodon musulmonlar tarafidan ozorlangan. Hatto hatto Buxorodan quvg'in qilingan. Buxoroga sig'may qolgan. Kofirlar qilgan emas bu ish. Nodon musulmonlar qilgan. shunday amal qilib yashayman degan vaqtida qarama qarshilikka uchragan vaqtda ularni bir yodimizga olib qo'yaylik. Ular bizni salaf solihlarimiz. Bizdan afzallar ular. Biz ular biz afzal emasmiz. Ular bizdan afzal. Xoh amalda, xoh ilmda, xoh taqvoda bo'lsin. Ular bizdan afzal. Lekin ular ham ozorlangan. Payg'ambarlar ozorlangan. Muhammad alayhisalom ozorlangan. Nimaga biz azorlanmasligimiz kerak? Hali biz haqni aytganligimiz uchun kaltaklangan emasmiz. Payg'ambarlar olib kelgan risolatda kamchilik yo'q edi. Lekin ular toshbo'ron qilingan. Faqat ular ummatlarni nimaga buyurgan? Tavhidga buyurgan, shirkdan qaytargan. jannat tarafga chaqirgan, do'zaxdan to'sgan. Aybi shu bo'lgan. Nega azorlangan? Endi biz qanaqangi ummatmiz? Din yo'lida ozgina azorlansak, darhol bu azorimizdan nolimiz, haqqimiz yo'q. Hali biz din yo'lida azorlangan emasmiz. Ya'ni o'tmishdagilar singari azorlangan emasmiz. Bali o'zimizga yarasha azorlanganmiz. Lekin Bu yo'l tabiat shunaqa. Bu yo'lni nima uchun o'tganlarni eslayapmiz? Bizdan oldin ular o'tgan. Bizdan oldin ular o'tgan. Bugun yuz minglarcha O'zbekistonni qamoqlarda qiynalayotgan musulmonlar, qon tupirayotgan musulmonlar, jasadlari burda-burda qilinayotgan shahid bo'lib chiqayotganlarni aybi nima? Musulmon bo'lganligi xolos. Shu iymonimda sobit qolaman deganligi uchun o'sha jasliqqa olib borib tur azoblanyapti. Din da'vatini qilganligi uchun shahid qilinyapti. Allohning kalomini yodlab hifz qilganligi uchun u tahqirlanyapti, ozorlanyapti. Biz emasmiz bugun agar mabodo qaysi birimizga shu din da'vati yo'lida ozor yetgan bo'lsa, bu ozor hisoblanmaydi bu. Chunki ular bizga qaraganda qattiqroq azoblanyapti. Qattiqroq aziyat chekyapti. Shuning uchun yo'l tabiat shunaqa. Ba'zi inson hayron qoladi. Xo'p, bu ummatni Alloh subhanahu va taolo shu sifat bilan ma'rufga buyurishlik, munkardan qaytarishlik bilan Alloh taolo afzal qildi. fazilatli qil. Lekin bu ummat hammasi bu vazifani bajarayotgan emas. Ko'p insonlar bor. Shoyat bu iymonlarning zaifligidan bo'lsa kerak. Shu munkar ma'siyat oldida bo'ladi, lekin ko'rma ko'rmaslikka o'tib ketadi. Chunki uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgandilarki, Banu Isroilni buzilishligi shu sifat bilan boshlangandi. Nima sifat bilan? Ularning ichida bir solih kishi yo'l bitida munkar qilyapgan tolihni ko'radi. Gunohkorni ko'radi. Keladi, aytadiki, birodar, buni Alloh harom qilgan, buni qilmagin deydi. O'tib ketadi. Ertasiga keladi, yana shu ish qilyapti bu. Endi aytishdan o'zini tiyadi bu. Nimaga? U bilan buni maslahati bor. U bilan uni shirinlik tijorati bor. Uni har kun dasturxonda o'tirgan, har kuni u bilan bu ishini bitiryapkan, ishi bitmay qoladi endi. Shu bilan ko'rmaslikka olib o'tib ketadi. Banu Isroil buzilishligi shu yerdan boshlangan. Islom ummatini ham buzilishligi shu yerdan boshlanadi. Agar islom ummati o'zini vazifasini esdan chiqarib qo'ysa. islom ummati vaqtiki o'zini ma'rufga buyurishlik va munkardan qaytarishlik vazifasini unutdi va tark qildi, bu ummat xorlikka mubtalo bo'lgan. Va xor bo'lib qoladi agar shu vazifasiga qaytmasa. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytgandilarki, ma'rufga buyurasizlar, munkardan qaytarasizlar. Agar bu ishni qilmaydigan bo'lsalaringiz, Alloh taolo sizlarning ustingizdan boshqa kofir qavmlarni hokim qilib qo'yadi. Duo qilaverasizlar, duo qilaverasizlar, Alloh taolo duoingizga ijobat qilmaydi. To diningizga olacak. Ya'ni ana shu Alloh taolo sizlarga topshirgan vazifani bajarishlikka qaytmaguncha. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor olchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar Melametke mahkum cihat kılse kim kim bilen hak kim kimlar majnunlar Melametke mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar